13. nodaļa Miers atgriešanās pirmavotā Dievam ir neskaitāmi bērni, taču viņa mīļākais bērns ir miers. Garīgā ceļojuma sākumā gandrīz katram šķiet, ka miers ir neaizsniedzams. Arvien augstāk paceļoties tiecības liesmām, iekšienē ataust miers – Un kādu dienu mēs pamanām, ka esam nonākuši miera jūrā un nekad vairs nebūsim no tās šķirti. Miers ir reāli izjūtams. Tas liek norint no prāta plūstošajai enerģijai un pabarot tiecīgo sirdi. Miers nav tikai strīdu un cīņu nēsamība. Patiesu mieru neskar nedz iekšējās, nedz ārējās pasaules rēkoņa. Šī miera jūra ir mūsu rīcībā – ja dzīvojam garīgo dzīvi.